Tim Jimat punya cerita dengan judul Mayit Gentayangan. Dikirimkan oleh Jasmine, warga Jojan, Papringan, Desa Duko Kidul, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Kedadian iki wis suwe banget sekitar tahun 1925. Nalika Mbah Laibin ijek dinas neng Koramil Bangilan Tuban. Nalika kuwi pangkat Mbah Laibin sersan mayor dadi wakil dan ramil. Nalika pas kuwi komandan Koramil Pak Pasir. Mbah Tumini loro nemen banjur digawa ning rumah sakit Tuban karo keluargane ditumpakno sepur jurusan Bangilan Tuban nalika kuwi durung akeh kol alat transportasi eneke cuma sepur saat durunge mati Mbah Tumini pesen marang keluargane nek dheweke duwe utang ning gone Pak Laibin urung disauri Mas aku duwe utang marang Pak Laiben. Nek aku ngati mengko, sauriya supaya aku neng kono iso tenang ben ora ngabet-abeti anggonku ngadep marang Gusti Allah. Aku dhewe saiki mangan ae ora iso nek ora dibantu koslang. Iya, Yong, mengko tak saurane utang-utangem. Ya aja sampe lali lho, Ras. sing tawa siapa iki mergo wong mati nek jen duwe utang nang kono ora bakal ditompo, perantang disauri rata akhirnya mbah Tumini mati. Esok mayite tekan omah awani banjur itu gubur. Diadak no ngaji sampai pitung dino. Wis pitung dinaning luweh utangi mbah Tumini rati sauri karo ahli warisi. Bengiku bojone mbah Laibin. Karo anak ising jenengi saki neng pawon bebek gabah mergoarep dan dimasak. Sekitar jam siji bengi, jaman semono yodurung enek selep, lampunan teplok. Uh-huh. <laughs> Tapinya turut disayo Pamil cek turu kok Ya bu Kelaku mepek ya wis mebar Banjur enek suara wong Assalamualaikum ping telu Suarane koyo suarane wong wedok Banjur tak jawab Waalaikumsalam Dadak man enek ning arep lawang Enek pocong adek durung diuculi Waalaikumsalam taline nggon sirah ya durung dibuka raine rupane putih kaya mayit ijek anyar saki banjur jerat-jerit nyeluk ibuke bu bu bu ene weten bu saki sampai sompon gak kuat apa-apa banjur ibu itu minah teko pocong ki mau banjur ngomong enem aku durung iso nyauri mulai peneso bebas noyo terkali warisku ketoyo raklim nyauri aku ning kono katok mergo iki duwe tanggungan utang sing durung tak sauri arwahku durung iso ditampa Mbah Tuminah banjur omong gemeteran cangkeme Iya, tah, tah, sing ning nggonku tak Muga-muga feneng kalondang bisa tenang, bisa ditampa Gusti Allah. Aku pesen matur njaluk tulung, aja ganggu meneh aku karo anak bojoku ya. Pocong ki mau banjur ilang. Pocong ki mau bengine ngetoki meneh anake Mbah Tumini jenenge Rasilah bojone Sanusi. Wayah padek isuk sekitar jam 3 pas Rasilah umbah-umbah. Pocong ki mau omong karo dheweke. As, asilah. Rasilah banjur nglengok kaya enek wong nyeluk-celuk kaya suarane yungi. Banjur diklengko Rasilah kaget. Celuk-celuk bojone sing jenenge Sanusi. Pam, pam, yungi mula. Ngomong karo wedi Sanusi ora tangi-tangi, mergo anggone turu banget. Pocong ki mau terus ngomong. sing dipasang biar teneng jerumetan pembien aku mati kora dicukuk ganggu aku alam kubur lo karo tali pocong seneng sirah kati uculi aku yuk kaya rati buka kora nek lampu sing madangi aku Besok era silah karo Sanusi Moro ning omahe Kiai Jamin utuk dhuwur. Kondo nek yunge tumini mulih ngedeni dheweke. Kuwi ora wujudane yung emasli toras. Kuwi wujudane setan utawa jin. Mimbo dadi yungem supaya kuwi wedi. Jenenge roh nek wis mati manggone ning alam barsah. Cuma arep-arep dungu anak putu tok. Sing penting yungem dungakno wae ras. Sakmene wae cerita cekak songko aku bersama tim Cimat. Pesenku iki kanggo pepeling sapa wae yen diwene amanah utawa wasiat marang wong tuwa nek ijek duwe tinggalan utang supaya cepet-cepet nang dibayar. Ojo sampai ra dibayar ben ra gawe bebane wong sing mati ning alam kubur. Salam kanggo Kim Alek, Mat Budiah, Mbah Joyo Kisno, Mbah Dukun Nardi Dukar Pitik Blorok. Pengirim cerita Kakang Handubo Jasmine, Pak Dopir Parmi Dusun Jujan Papringan, Dukoh Kidul Ngasem, Bojonegoro. Salam Cimatres, salam misteri.